Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Què tal, senyores, senyors? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97 punts de ràdio, amb el treball d'Arturo Delgado al front del control de so, en la redacció Sala Folgado, vos saluda Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio i a la nostra web la977.com i que a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports97nit arroba esports97nit per tal de eh, poder opinar de tot allò del que eh, se diga en este programa i successius. Arranca la segona temporada <clears throat> d'esta aventura. Eh, ja ho han fet eh, en les retransmissions i ara toca tornar per les nits. Al principi, i perquè ten també tenim a molta gent disgregada, disseminada i encara de vacances, fonamentalment els contertulis, eh, estarem amb vosaltres des de les 11 i mitja fins a les 12 de la nit. És l'edició estiuenca del nostre programa que reprendrà la seva durada habitual, els 90 minuts, l'hora i mitja, en eh, el dia 7 de setembre. Dilluns 7 de setembre, el eh, 97 nit tornarà a tindre la primera mitja hora informativa i la segona a l'hora serà ja la dedicada a la tertúlia. Canviem de dies d'emissió. Deixem el de dilluns a divendres per a passar a emetre de diumenge a dijous, fonamentalment perquè també pensem que el diumenge és un dia molt més futbolero i que se dona molt més a que pugueu estar a l'altre costat de la ràdio sentint este programa. Dit tot això, en la nostra posada d'intencions és bàsicament la que ja coneixeu. Jo sé que ara se duen maneres de fer ràdio més pintureres o programes d'esports més pintureros, eh, més eh, coloristes, però que tenim una manera d'actuar i tenim una manera de fer ràdio i creguem en ella, perquè creguem que el treball ben fet eh, acaba donant els seus fruits. Creguem en el treball seriós i per això anem a continuar en la mateixa línia que l'any passat. Si aquesta línia ens du, com l'any passat, a no estar massa ben mirats per alguns i, sobretot, a que eh, entitats com el València eh, no tinguen cap interès en que este projecte tiri cap endavant i no facilitar-nos ni un sols protagonista, ens dona igual. Creguem en una manera de dir les coses, de contar-les, i creguem, sobretot, en una manera de fer periodisme. I és la que anem a continuar fent així, en Esports 97 nit cada nit. Ara, les primeres dues setmanes, de 11 i mitja a 12, i a partir del dilluns 7 de setembre, des de les eh, 11 i mitja i fins a la 1 de la matinada. Dit tot això, no tenim massa temps, així que la posada d'intencions està clara, està meridiana, anem a arrencar ja el nostre programa, com fem sempre, tirant-me en el nostre punt de partida de les 5 fotos. Un punt i a Mònaco. El València torna avui a la feina per a preparar el partit de Champions després del punt aconseguint a Vallecas. Nuno content amb el treball, però descontent per l'empat. Però jo me quedo, valoro, el resultat no és, no és clarament lo que nosaltres buscàvamos, Em, es un resultado amargo porque cuando, cuando estás muy cerca de ganarlo em, te sientes decepcionado, pero yo muy orgulloso del esfuerzo, y el trabajo de los jugadores. Ni ha que seguir, esa es la consigna sabedora de la plantilla del que juega el dimarts. El Matéis Álvaro Negredo ho va recordar ir Pero bueno, hay que seguir, hay que seguir. Eh, ahora tenemos un partido muy importante el martes y bueno, esperemos pues eh, salir a, conseguir la, clasificación. No hay ha de lamentarse porque el equipo vola ya de matemática para Mónaco. Rodrigo de Paul sabe que, servís, que no servís de res mirar capa la oportunidad perduda de Vallecas. Sí, sí, hoy, bueno, ahora vamos a intentar descansar un poco y, seguramente alguno, de nosotros pensará juradas del partido, pero ya mañana entrenamos y, el lunes se viaja, así que no, no, no, podemos regalar ni, ni nada, nada. pinta derrota. a Falta de 11 minuts per a la final en la ciutat de València. Llevant este perdent 1-2 davant el conjunt del Celta de Vigo. S'avançava el Celta mitjançant eh, Fabián Orellana. Empatava el conjunt del Llevant en un gran gol de Berza des de eh, un lliure directe i eh, fa pocs minuts és Iago Aspas qui ha fet el 1-2 que a hores d'ara capveja en el marcador. El conjunt de Lucas Alcaraz està pràcticament tot el partit amb 10 homes per l'expulsió en el minut 5 de Simao Mate. Hamilton y Sigma ya en Valencia. Hamilton ha sido último en arribar, mientras que Luke Sigma ha aterrat este matí y alberga esperanza de que va a ser un gran para Valencia Basket. Tenemos la, habilidad a defender muy bien y, hacer buenas cosas en ataque también y, vamos a ver ah, cómo pasa eso, pero yo, tengo bueno, muy buenos sentidos que vamos a tener un buen año. Les 11 de la nit i 36 minuts, Esports 97 nit, amb el seu Twitter, arroba Esports 97 nit. Ja estem així, ja hem tornat per a parlar de futbol i de moltes altres coses que estiguen sempre vinculades al món de l'esport. En la 97 97.7 Ràdio arranca la segona temporada d'Esports 97 nit. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. ¡Qué agustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes. Durante una hora en junts els millors momentos de la música contemporánea, les segues historias, anécdotas y els principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las 12 de la noche y ahora también los jueves por la noche después de Sports 97 La Vía Láctea con Boro Contreras, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que puedes bailar. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 38 minuts. Ahir arrencava per al València la Lliga, la 2015-2016 pràcticament en la tònica que estem veient en la resta de camps del futbol espanyol. Diria, i crec que no m'equivoque, Saba Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Que ara mateix el Ciutat de València o el partit del Ciutat de València és el partit de més gols de tota la primera divisió. Pues sí, Manolo, teniendo en cuenta los marcadores que van a producirse en la jornada de Air y los marcadores que se han producido en la jornada de A mis s'empat a 0 al Molinón entre el Sporting de Gijón y el Real Madrid, que ha de empatar a La victoria del Barça al Nuevo Sama més 0-1. La victoria momentánea del Villarreal al Villamarín per 0-1. Este 1-2 del Ciudad de Valencia, efectivamente, es el partido de la primera jornada en primera División, en la que se han visto eh, más gols. Bueno, pues, eh, és el que té Tebas, eh, que eh, cada volta limita més la llibertat d'expressió, eh, ho va fer amb les ràdios, ara ho fa amb les teles, i bueno, pues, no se poden treure els gols, i pues, no fem gols, i Xina. <laughs> Apanyant, no? Bueno, com deia, el València eh, arrencava ahir en Vallecas, empat a 0, no va ser capaç de veure porta, tot i tindre tres ocasions clares i una quarta en una arribada important el València, dos de Santimina que és incapaç d'embocar davant del porter, davant de Toño una alta de Piatti que la tira creuada sobre l'eixida de Toño que se va pel molt poquet, i una sentada des de l'esquerra d'Orban, que en el primer palapunt està de caçar eh, Álvaro Negredo, però que eh, és eh, un defensa del Rayo, qui la llança, qui la tira al cantó, qui la tira al córner. Eh, de qualsevol manera, en la segona part és el Rayo qui sí eh, va tindre més el domini del terreny de joc, el València va deixar de generar futbol en el moment en què s'apagà un encara crec que tendre però apunta a un futbolista Danilo Barbosa i ho va notar molt el València Club de Futbol comandat des de les tasques de, eh, de construcció per el eh, ex home de banda Rodrigo de Pol que de moment sembla que és eh, el que li mostra el eh, el camí que li mostra en este cas Nuno Espíritu Santo. Tot i això, el València tingué l'última claríssima per a marcar, les sentades de l'esquerra, la passada des de l'esquerra de Zacaria Bacali que eh, el mateix Álvaro Negredo és incapaç d'invocar en una grandíssima parada de Toño. I és el que molt maneu a dir, que ho va fer molt bé, que les baixa molt bé al pis, però és que Negredo continua sense marcar i és un del centre. La d'ahir, en l'últim minut, no se pot perdonar. Més enllà que va ben tirada, que Toño fa la parada de la seva vida, sí, correcte, és cert. Però també, com dèiem, és cert que eh, si no s'inicia és un altre, però Negredo mm. eh, pràcticament jo crec que tirà dos voltes a porta, no, una volta a porta en tot el partit. No és un bon bagatge per a un davanter eh, centre. De qualsevol manera, en el dia d'ahir el València va ser capaç de ficar sobre l'herba de l'estadi de Vallecas un 11 que al respecte de l'11 tipus de la, de la temporada passada només mantenia dos futbolistes Mustafi i Javi Fuego. La resta són tots jugadors que l'any passat eh, no estaven en l'11 titular del Nuno Espíritu Santo. El mateix Nuno se li recordava i se li deia i pel que va dir ahir en la sala de premsa sembla que vam assistir a un any ple de rotacions eh, tenint en compte que enguany el València té Europa. De fet, Nuno parla de, una, de, de que té una bona plantilla i de que, per tant, tots han ah, de tindre minutos. Sí, eh, sí. Yo creo que esto es lo que nosotros buscamos, eh, un equilibrio en la plantilla a nivel de calidad, de productividad, de competitividad y de, oportunidades que siempre que las tengan. Y vamos a tener muchas, cosas, muchas situaciones así porque nos obliga el calendario, es muy apertado. El martes ya tenemos otro partido y, y esto es así. Una buena plantilla, hay que darle minutos a todos. pues eh, esa bona plantilla ja que dona-li minuts a tots i ahir, Folgado, sí que és cert que el València en la primera part estem molt clares que la segona part és del Rayo, però que tot i això el València en l'última jugada en condicions normals tenia que haver ajusticiat el porter del Rayo Vallecano eh, esportivament parlant i haver-se dut els tres punts cap a València. Sí, ho comentarem ahir, Manol, la lectura pues, és la que fa la pràctica totalitat de mitjans de comunicació que varen presenciar el, el partit. Al final, la falta de, de punteria. Ahir condemna al València Vallecas en la primera jornada de, de Lliga. Eh, L'equip completa una molt bona primera part, on falla davant de la porteria del Rayo Vallecano, del veteraníssim eh, Toño. La primera part és per al València, la segona és cert espera el Rayo Vallecano, que toti que no es capaz de generar les mateixes arriba que el Valencia en la primera parte, sí que supera claramente en el miss del campo al conjunt de, Nuno. En la segunda parte es Paco que le la partida a Nuno, fundamentalmente a el cambio de, de l'As, que desequilibra o que acaba de desequilibrar... L'As va en banda esquerra, Acaba de desequilibrar el, el partit per al Rayo, el canvi de, de Paco amb l'entrada de, de l'As, no funcionen els canvis de, de Nuno, però tot i això, tot i ser inferior al Rayo, uh mhm. -huh. en la segona part Negredo té una claríssima a la que respon amb una parada eh, brutal, molt bona, el porter del Rayo Toño. A la fi, un punt en la primera jornada de, de Lliga i a punts interessants, fonamentalment, respecte a futbolistes. Danilo, uh mhm. -huh. per a mi va completar una bona primera part, Safona eh, físicament en la, en la segona, però deixa bons detalls, bones maneres en el primer acte, i després, probablement amb Rodrigo de, de Pol, que no sé si tornarà a jugar de mig centre, però ahir Nuno pues, eh, i s'invent de, de Pol com a mig centre, una demarcació sí. que no és la seva, probablement hagi trobat una solució per a... Quan no estiga de Parejo. Parejo o André té la solució en eh, un amb, en De Pol. Bueno, eh, ara continuarem parlant d'això, eh, sobre la situació de les oportunitats no marcades ahir per el València, de esta manera Nuno Espíritu Santo en la rueda de premsa. que eh, el partido va a ser vos, pero que en estos partidos de Valencia ha de ser más efectivo... ...y ha de matar al rival. Eh, sinceramente creo que hemos controlado todo, todo, todos los, aspectos del partido. El Rayo, el Rayo apenas ha logrado salir jugando, hemos recuperado muchos balones, hemos producido, hemos eh, llegado y hemos tenido ocasiones clarísimas, clarísimas. el acierto y la contundencia es algo que vamos a intentar mejorar claramente porque en un partido como este tienes que, que, matar para que después puedas controlar mejor. Dame Rodrigo de Pol ahir parlava y elogiaba la figura del portero de Toño, del guardameta del Rayo, que según el eh, mateix eh, Rodrigo de Pol, va eh, va ser el més destacado Espero que el Valencia, según él va a ser mejor que su rival. A, ver, yo creo que el portero de ellos hoy fue la figura del encuentro, entonces eso quiere decir que, que lo atacamos, que tuvimos situaciones, como decís en el 90 Álvaro tuvo una clara que, que, definió muy bien, pero bueno, el portero de ellos hay veces que, la pelota no quiere entrar. Lo importante es que, que, no nos superaron en ningún momento, que creo que, hicimos un buen trabajo y bueno, ahora pensar en el martes. eso a ir, Vallecas, pero desde de el Valencia no me expensa en el partido del Mónaco. Fem una pausa y entrem en mm. otra el que de sí, l'entrenament de la a la lista de convocats, les cues en Mestalla para viajar a Mónaco, moltes cosas a comentar de los 15 minutos que hemos ens en de programa. partit decisiu de la temporada en la 97.7 Ràdio. Dimarts 25, des de les 20 hores, el València defensa el 3-1 de la nada per a poder tornar dos temporades després a la màxima competició continental. Des de l'estadi Luis II de Mònaco, tornada del play-off de la Champions League mònaco valència amb nosaltres els 90 minuts més importants de la temporada amb el nostre enviat especial, Manolo Montal, i tot el seu equip amb la millor retransmissió de futbol en valencià. Mónaco-València, Esports 97, el partit. El teu equip, la teua ràdio. Cariño, salgo un momento. Cariño, ya estoy aquí. Pero, ¿y ese Peugeot? Vuelven los momentos Peugeot del 20 al 26 de agosto. Tienes hasta 6.900 razones para venir a tu concesionario y elegir el Peugeot que necesitas. Unidades limitadas. Consulta condiciones en peugeot.es. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Hola, soy Chimo Rovira Y ya sabes, cada día, a partir de las 12 y media... quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. València Abierta amb Ximo Rovira. El dia a dia de la comunitat en la teua llengua. De dilluns a divendres des de les 12 i mitja. Amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 7 nit, el teu equip, la teua ràdio. I esta vesprada, el València feia nit en mm. eh, Vallecas, en Madrid, per millor dir. Esta vesprada l'equip ja tornava, perquè l'equip tornava per AVE eh, este matí, i esta vesprada ja estava novament entrenant a les hores del Nuno Espíritu Santo a la ciutat esportiva de Paterna. Folgado, imagina que no ha sigut un, entren un entrenament massa exigent, tenint en compte eh, això, que eh, ahir se juga al futbol, eh, i que encara queda el de demà abans del partit al Luis II de Mónaco. Sí, res destacable, ressenyable. En la sessió preparatòria aquesta vesprada en un a les instal·lacions de Paterna, Manolo, sessió regenerativa per als eh, titulars, d'activació per a futbolistes que no participaren o que jugaren poc a ir a Vallecas i posteriorment la llista de convocats eh, que oferia el tècnic del conjunt de Mestalla. Ressenyable en quant a la sessió preparatòria únicament aquesta xerrada de 5 minuts que és habitual i que fan uno cada post-partit. Eh, sabràs, coneixes des de la campanya passada la costum que té uno de parlar amb el seu futbolista sent un rogle. En la primera sessió, una volta, acaba de concloure un compromís de Lliga. I sí que està vesprada, abans de que arrencara la sessió preparatòria paterna, ha reunit els futbolistes, Manolo, els ha parlat del que a ahir no li va agradar a Vallecas, però fonamentalment ja els ha demanat que se centren en la finalíssima que els espera dimarts en la Lliga de Campions en eixa prèvia davant el conjunt del Mónaco. I Conterella eh, una volta conclosi la sessió preparatòria, amb, bueno, sense participació important de futbolistes eh, titulars, llista de convocats en el tècnic Manolo, a la fi 22 futbolistes se desplaçaran, demà, sí, se desplaçaran demà pel matí des de l'aeroport de Manises, les baixes de Alves i de André, però la resta de futbolistes disponibles viatgen absolutament tots, tres porters, al igual que a Vallecas, Matthew Ryan, Joel y Jaume Domenech, Barragán, Cancelo, Bezo Mustafi, Dialó, el futbolista del filial Gallá y Orban como defenses, Javi Fuego, Danilo, Enzo Pérez, Parejo, Feguli, De Poli, Piatti como miscampistes Bacali, Santimina, Rodrigo Negredo y Paco Alcácer como a davanters. Val Valencia abandonar el aeropuerto de Manises Sales eh, Deu está previsto que el vol pues, eh, aire, canvi del Príncipe de, de Mónaco. Hi haurà presència, protagonisme d'un futbolista que parlarà en l'eixida. De vesprada, el València treballarà 6 i mitja en l'estadi Luis II de Mónaco i escoltarem en roda de premsa no sols a Nuno, sinó també al futbolista del València, Javi Fuego. Que seran els homes que prendran la paraula per a eh, afrontar les rodes de premsa clàssiques en el eh, en este cas en la prèvia de Lliga de, de Campions. Eh, D'altra banda, eh, més coses sobre el partit de demà. El rival, el Mónaco, empatava ahir a Toulouse eh, anava perdent i en el tram final empatava el conjunt de Jardim, qui per avui ha fet per eh, Twitter una crida a l'afició del Mónaco per a que plene la graderia de Luis II, eh, mm, que és l'estadi on juga el seu equip. Els conten ens diuen que el públic francès a Lliga Nova però que la Champions, com que la consideren una competició, algo me, ja saben, com a mm. Mónaco, mm. dir, Mónaco, bueno, pues com, que la consideren èlit, sembla que sí s'anima algo més el públic, Folgado. No dic jo que vaig estar allò que sigui un infern, però que a lo millor sí que n'hi ha més entrada de la que habitualment o de la gent que habitualment va en Lliga. Hi haurà millor entrada, efectivament, que en, que en Lliga, però és un estadi molt, molt fred, és un estadi molt, molt gelat que no se sol omplir. Me sorprendria que s'omplirà d'aficionats per a per aquest partit davant del València, però habitualment, eh, Manolo, hi ha molta cadira buida uh -huh. en mhm. Lliga, també en Champions, en l'estadi Luis II de, de Mónaco. Perfecte. Eh, a més... Eh, a de més fet, si eh, hi ha seguidors del València, ja la parlarem uh mhm. -huh. d'entrades... Correcte, de parlar. Que van a Mónaco a l'aventura sense entrada, probablement... Hi ha gent troben, que mos, està preguntant en el Twitter, i si, i si comprem troben, la tal, pues bueno... Probablement ne troben en taquilles, però a, Barates no, no serán. No poden garantir, barates no seran, i s'han d'arriscar a anar allí i que, no i que al final no tinguen entrades. No se sol omplir aquest estadi, però... Correcte. Ara hi ha molta gent que vol anar sense entrada, eh? eh com dèiem, empat a un, Barça va molts futbolistes eh, Jardim i sí que se va a enregistrar la tornada de lateral esquerre de la Ivin Kusawa, que no va jugar el partit d'anada en Mestalla i que sembla sí estarà en la tornada el eh, dimarts. Tema central, eh, abans d'entrar en el... No, anem a entrar primer en el tema de, de les entrades, Folgado. Eh, ahir el club <clears throat> tenia una, o aprovava una iniciativa per a mi extraordinària, molt sí, encertada, sí, sí, sí, sí, sí. pagar l'autobús eh, a la gent que vaja cap a eh, Mònaco i, per tant, eh, el club se fa càrrec d'un fum d'autobusos, mm. <clears throat> la gent, per tant, eh, entre 22 i 30 euros pot estar en el Luis II de Mónaco, i això sí, n'hi han cues per a, perquè el València se fa càrrec de les despeses, dels gastos, dels autobusos sí. per anar fins a la capital monegasca. Sí, el València va tindre la, una iniciativa feliç, Manolo, que de seguida va tindre... Perdona, una... final en el ciutat de València, llevant un Celta 2 va tindre una rebuda eh, fantàstica per part dels seguidors del conjunt de Mestalla que van aplaudir la decisió del Consell d'Administració, Manolo, de sufragar els gastos relatius al desplaçament. És a dir, que el València pagava els eh, autocars i simplement els seguidors, o simplement entre cometes, tenien que fer-se càrrec dels 30 euros de l'entrada, el que va provocar una resposta massiva de seguidors camí de les taquilles de l'estadi perquè eh, no sols volien la, la entrada, sinó que volien l'entrada tenint en compte que eh, també aquesta entrada eh, portava com a premi que el gasto del, del bus no existirà per als seguidors, que fora gratis o que correguerà a càrrec del públic. De fet, ahir, Manolo, abans de la iniciativa del Consell d'Administració del València, uh -huh. l'agrupació de penyes havia omplit un autocar, la Curva Nord un altre, i un grup de socis de, de Picassent havien aconseguit també fletar un altre autobús. És a dir, abans d'aquesta iniciativa viatjaven tres autobusos del València. Després de la iniciativa, avui, el València ha tancat, Manolo, 14 autocars que tots corren a càrrec... I entrades esgotades en València. Entrades esgotades, 700 entrades tenien la, tenia l'agrupació de penyes, 300 entrades tenia el València. Al final, Manolo, això vol dir que entre els autocars, les entrades, etc, 1.000 seguidors del València amb entrada i en autocar de Bades va viatjar a, a Mónaco. Si vaig criticar el fet que el València fera mm. pagar als socis el partit d'anada, he de dir que me sembla una extraordinària iniciativa el fet que el València sufraga els autobusos. I me sembla un encert, igual que me pareix una errada lo del eh, dimecres passat, me pareix un encert lo del dia d'avui. No sé si rebré algun WhatsApp per a agrair ho igual que vaig eh, rebre algun per a censurar-ho la crítica de la setmana passada. La resposta està clara abans de la iniciativa ja ven tres autocars, ja després de la iniciativa 14. hi ha 14. Pues, eh, era una bona valència per a iniciativa que jo crec que és molt encertada. Demà la gent que ha de replegar el tíquet sí? d'autocar eh, i entrada en l'agrupació de penyes, els horaris de l'agrupació de penyes pel matí de 10 a 2, la gent que ja tinga, s'ha garantit la entrada i el bus, arreplegarà el seu tíquet per a que no tinga cap tipus de, de problema per a viatjar, l'agrupació de penyes s'obre les seues portes de 10 a 2 pel matí i de 4 a 8 de vesprada. El primer autocar i serà a les 9 de, de la nit des de la seu de l'agrupació de penyes del, del València. Bueno, doncs pues, eh, enhorabona al València per la iniciativa, felicitats perquè creguem que ha encertat i les gràcies una volta més a esta afició que continua eh, demostrant què és de Champions sí o sí. Tema central en les últimes eh, eh, hores, ja sabeu el que va dir Nuno en la roda de premsa prèvia a partir del Rayo. A voltes eh, fa falta un central, a voltes el que vols no arribes i a lo que arribes no és el més destaca, és el, no és el més desitjable. Dos noms continuen en lo alt. Debrí, el central del eh, la Lazio, el holandès, molt jove, i des d'ahir se suma un nom que sembla que entra, que irrompix en força, el de Aymen Abdenur, el central del Mónaco, que vol abandonar el conjunt francès, precisament el rival del València, i que la defensa francesa ahir ja donava com que València o Juve podrien ser les destinacions d'Abdenur en quantisca del conjunt eh, monegasco. 11.56, 56, a més salva un central que la pinta que té és que fins que el València no de tancar la seva participació en Champions o en Europa League, Déu vulgui que siguin el primer en Champions, no hi haurà contractació del central. Sí, semblen que encara que se treballa des de la direcció esportiva, de, fonamentalment des del tècnic, des de Nuno, en la contractació del, del central, la informació és que no se va incorporar eh, cap futbolista uh mhm. -huh. en les pròximes eh, hores, sinó que una volta el València concloga la seva participació, esperem que exitosa, amb victòria a Mònaco, i que se clave de tot tot en la fase de grups, el València no anunciarà la contractació del central. Tampoc hi ha res avançat a hores d'ara, mm. Manolo, però no va arribar fins que, eh, com a mínim, passe i nit de, de Mónaco. Sí, i haurà que esperar què és el que passa i nit de Mónaco. 11.57, última pausa i rematem amb el llevant. Derrota, jo crec que merescuda. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡Qué agustito se está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio posventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio posventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. El partido decisivo de la temporada en la 97.7 Radio marzo 25, desde les Vintores el Valencia defensa el 3-1 de la nada para poder tornar dos temporadas después a la máxima competición continental. Desde el estadio Luis II de Mónaco, tornada del playoff de la Champions League mónaco valencia amb nosaltres els 90 minuts més importants de la temporada amb el nostre enviat especial, Manolo Montal, i tot el seu equip amb la millor retransmissió de futbol en valencià. Mónaco-València, Esports 97 el partit. El teu equip, la teua ràdio. 11 i 58. Ràpidament, Salva, que tenim un minut d'espera per a tancar el programa, però l'alineació del València la possible per al dimarts. Sí, tenint en compte les rotacions d'Ira Vallecas, Matthew Ryan estarà en porteria, Barragán, Mustafi, Bezo, Gaia en defensa, Enzo, Parejo, de Paul, probablement encara que hi ha la possibilitat de que entre Fuego, uh mhm. -huh. i d'Alfe, Gulí, Alcácer i Rodrigo. Dubtes només en el mig del camp, quatre futbolistes, Enzo Fuego, Parejo de Paul, han de repartir-se tres places. Es queden poquets segons, Salva. Derrota inmerescuda del Llevant, que ha merescut més, i que sembla que la parella d'Iverson Gilas eh, pot donar alegries en guany a l'afició granota. Sí, golàs de falta de, de Berza, l'actuació que l'àrbitre eh, debutant de Burgos Benguetxea per a mi Roïn. ha perjudicat greument el llevant, expulsant a Simao Mate, encara Al principi, que gol... fa una bobada, però per a mi l'expulsió molt rigorosa al i gol anul·lat, que, que tenia que ser valid. Gol anul·lat que és legal d'Iverson, però tot i la derrota, bones sensacions del llevant que ha aguantat amb 10 futbolistes pràcticament tot el partit. Perfecte, hem tornat. Esports 90 s'ha dit que tornarà demà a les 11 i mitja. Senyores, senyors, acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà.